Drodzy przyjaciele, wszystkich Was serdeczną łaską witam na dzisiejszym Wszystkich Was chcę przywitać z taką miłością względem Was na dzisiejszym spotkaniu. Verím, e, żeście ste tak jak aj mili brat pastor mówił, modlili za tuto príležitosť. Wierzę, że modliliście właśnie się za ten czas, który spędzimy razem. A wiem, że Pan Ježiš aj vychovával was, aj Nás všetkých. I wiem, że Pan Jezus wychowywał was i nas wszystkich. Przez te to modlitwy, Właśnie przez czas modlitwy i postu. E, jest to czas, kiedy Bóg zwłaszczym sposobem nas przyprawuje. To jest czas, kiedy Pan Bóg takim szczególnym sposobem nas przygotowuje. Pre te budúce veci. E, dla rzeczy, które mają nadejść. Ale te budúce nie będą, pokiaľ te przytomne nie są Bohom przyprawione. Ale te rzeczy, które mają nadejść, nie nadejdą e, do tej pory, do kiedy właśnie te rzeczy, które teraz przeżywamy, nie będą przygotowane. A dôležité je, abyśmy my byli przyprawieni. Ważne jest, żeby żebyśmy my byli przygotowani. Pre tie budúce veci. Właśnie dla tych rzeczy, które nadejdą. Lebo Pan Jezus powiedział. ponieważ Pan Jezus powiedział, że aj hľa nim wszystko nowe. Oto czynię wszystko nowe a pre tieto nové veci Pána Ježíša Krista. I właśnie z tego powodu, że Pan Jezus czyni te nowe rzeczy, mamy być preto przyprawieni. właśnie z tego powodu powinniśmy być przygotowani. Chcę wam odovzdať hneď na začiatok bardzo serdeczne pozdrawi od mojej manželky, od mojej rodziny. Chcę zaraz na początku e, przekazać Wam bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej żony i pozdrowienia od całej mojej rodziny. Tak jest to zbor, który jest w naszym domu. Tak samo zbór, który jest w naszym domu. Też wszyscy was bardzo serdecznie pozdrawiają. Wszyscy oni bardzo serdecznie was pozdrawiają. A też chodził sam na mnogich miejscach. I tak samo byłem w wielu miejscach. Ten to rok som e, bol, bol Szwajcarsku. W, w tym Niemiecku. roku usługiwałem już w Szwajcarii, w, w Niemczech, w Madziarsku, na Węgrzech. Tak isto na Słowensku. Tak samo na Słowacji. No a też aj w Polsku. No w Polsce też byłem. E, je to takie zwłaszne. To jest takie ciekawe. Można, że was to prekwapi. Może będziecie zdziwieni. Ale 50 aż 60% mojej służby jest w Polsku. Ale 50 czy 60% mojej usługi jest dla Polski. E, chcę pochwalić polski naród. Ja chcę pochwalić polski naród. E, Poliacy są veľmi progresywni ludzie. E, Polacy to są bardzo postępowi ludzie. Veľmi, veľmi y, do przodu planować a myśleć. Potrafią bardzo szybko naplanować sobie rzeczy do przodu i myśleć już o przyszłości. E, są schopni już 3 roki do przodu ma obsadzić. Oni są zdolni 3 lata do przodu już zamówić sobie termin usługi. A niektórzy nasi bracia a sestry na Slovensku... Niektórzy nasi bracia i siostry na Słowacji mi telefonujú a dzwonią do mnie i mówią... Braciszanko, poczuliśmy, że masz veľmi obsadzony tereny. Braciszanko, słyszeliśmy, że jesteś bardzo zajęty. Tak, e, chcemy ci do zawczasu, chcemy cię objednać. Więc chcemy wcześniej zamówić cię. Pol roku? Pół roku. E, pred našou konferenciou. Pred właśnie našou konferencją. A hovorím, no to ste už veľmi zameškali. Ja mówię, no to už trochę za późno. Pretože moji polskí bratia... Ponieważ moi bracia v Polsce... Ma už dva roky dopredu objednali na... Dwa lata temu zamówili sobie mojom usługę. A skutočnosť, skutočnosť je taká... I taká je rzeczywistość. Že skutočne Pán Boh dáva tú milosť. Že Pán Boh udelá tej lásky. že na viac ako dva roky už dopredu sú ob, obsadené termíny. Że na więcej niż dwa lata do przodu terminy są zamówione. Takže pán Boh pracuje A więc Pan Bóg działa a e, veľmi som vďačný za to, že a pre takich zme, zmeszkanych moich bratów a sestry. I bardzo jestem wdzięczny za to, że nawet dla takich spóźnialskich moich braci i sióstr ma uczy Pan Jezus e, rezerwować pre nich czas. Uczy mnie Pan Jezus, by zarezerwować sobie dla nich czas. Lebo inaczej by som bol stale w Polsku. Ponieważ inaczej ciągle byłbym tylko w Polsce. <laughs> Także maliczko tylko. A więc z tej mojej służby. A właśnie chciałem coś powiedzieć o mojej służbie. A ešte by som niečo chcel povedať o svojom živote. Chciałbym jeszcze coś wam powiedzieć o swoim życiu. Ako ma Pán Ježiš povolal do služby Evanília. W jaki sposób Pan Bóg mnie powołał, by służyć Jego Ewangelią? Wiecie, narodil som sa v kresťanskej rodine Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej a moja mamička chodila do zhromaždenia i moja mama y, chodziła na nabożeństwa. a veľmi túžila potom, aby jej Pán Bóg daroval syna. I bardzo pragnęła tego, żeby Pan Bóg dał jej syna. A prichádzali cerky, teda moje sestry. A nasled. więc y, rodziły się jej córki, czyli moje siostry. A kiedy znowu była gravidná, tak y, slúbila Bohu A ślub. Kiedy znowu była w ciąży, to dała Bogu taki ślub że jak to będzie syn, tak Pan Bo e, daruje ho Panu Bogu. Że jeżeli tym razem urodzi się syn, to odda go Panu Bogu. A że będzie to jego służobnik. I że on stanie się jego sługą. Ale moja matka mi to powiedziała aż wtedy, kiedy som sa ja obrátil k Panu Ale moja mama powiedziała mi o tym dopiero wtedy, kiedy nawróciłem się już do Pana Jezusa. Lebo som bol veľmi nieposłuszne, powiązane dziecko. Ponieważ byłem bardzo nieposłusznym, takim powiązanym dzieckiem. Všetko nasvedčovalo tomu, že nikdy kazateľ zo mňa nebude môcť Wszystko wskazywało na to, że nigdy nie stanie się ze mnie kaznodzieja. Keď som bol taký malý ešte v Perinke, Kiedy byłem ešte taki mały w pieluszce, E, wozy, e, nosila ma moja matka k lekarowi. To moja mama zanosiła mnie do lekarza. Lebo całe nocy są płakała. Ponieważ całymi nocami płakałem. A lekarz powiedział, no to jest takie złe dziecko. I lekarz powiedział po prostu, on jest niegrzeczny. <laughs> no, ale moja matka widziała, że te rzeczy są e, nie len proste odozwa na moją nieposłuszność. Ale moja mama widziała, że jeżeli chodzi o ten płaszcz, to, to nie jest on wynikiem jakiegoś nieposłuszeństwa czy niegrzeczności. Ale to jest nieco, co to dziecko przeżywa. Ale to jest coś, co to dziecko właśnie przeżywa. A niejaka żena z, z dediny si všimla, że moja matka chodzi so do lekarza. lekárovi. Jakaś kobieta właśnie mieszkająca u nas w wiosce zauważyła, że moja mama zawsze chodzi do lekarza ze mną a tak jej hovorí, vieš co? dones toho chłopca ku mne, ja mu pomogę. I mówi jej, wiesz co, przynieś go do mnie, ja pomogę mu. A e, moja matka nie wiedziała, że to, to jest czarodziejnica. I moja mama nie wiedziała, że to o wróżkę chodzi. A kiedy e, ma tam zobrała... A kiedy wzięła mnie? Tak, ta to liala nad moją głową olowo. To ona lała nad moją głową ołów. A robiła te okultne, czarodziejnickie rzeczy. I przeróżne takie praktyki okultystyczne stosowała zawiazala ma tymi mocami ciemna. Związała mnie tymi mocami ciemności. A powiedziała matkę, no już on nie będzie płakał. I powiedziała do mamy, on już nie będzie więcej płakał. Ale e, wiecie, całe moje dzieciństwo było bardzo powiązane. Ale wiecie, całe moje dzieciństwo było bardzo powiązane. Moja matka nie poznała hobin satanowi. Moja mama nie znała tych y, głębokości szatańskich. a nevedela, že aké následky to bude mať na môj život. I nie wiedziała, jakie konsekwencje poniosę w Celé svoje detstvo som prežíval v depresiách Przez całe swoje dzieciństwo przeżywałem depresję. a tie depresie sa prejavili tým, že som nechcel žiť ako dieťa. I te depresje przejawiały się w tym, że nie chciałem już dłużej Będąc jeszcze dzieckiem. Wspominam si, ako w dzieciństwie som si raz zabalil hlavu do e, vankúška. Pamiętam, jak e, jeszcze w dzieciństwie owinąłem sobie głowę w e, poduszkę. A v tej zlosti a spóre spúre som prestal dýchať. I właśnie w tym buncie i w takiej mojej złości przestałem oddychać. Nie wiem, kolko minut to było. Nie wiem, ile minut to trwało. Ale naraz som zistil, że som stratil dych. Ale nagle stwierdziłem, że po prostu nie oddycham. A y, proste, len Božia miłość bola to, że znowu som sa dostal k životu. I wtedy tylko Božá láska spravila to, že mogę znovu žiť. To boli všetky tie, všetko tie moci temná, ktorými táto čarodejnica e, powiązała mój život. To wszystko były te mocy ciemności, których ta wróżka związała moje życie. Keď som ako 15-ročný chlapec odovzdal svoj život pánu Ježišovi. Kiedy jako 15-letni chłopiec oddałem swe życie pánu Jezusowi? Tak e, dopočul som sa jednu e, zväzť to usłyszałem pewną wiadomość. Jeden z bratov e, w tym zborze mi powiedział. Yy, e, pewien brat w tym zborze powiedział mi. Keď si mal asi dwa roky. Kiedy miałeś tak około dwa latka. Yy, Naszył cię na ulicy płakać. To znalazłem cię, jak stoisz na ulicy i płaczesz. A pytał som sa, cię, prečo płaczesz, Szanko? Ja cię wtedy zapytałem, Szanko, dlaczego ty płaczesz? A ty si mi odpovedal, preto płaczesz, lebo ci nie dowolia być kazatelem. A ty mi odpowiedziałeś, dlatego płaczę, ponieważ nie pozwolą mi zostać pastorem. Predstavte si, że ta moja dziecka powiązana duša... Wyobraźcie sobie, ta moja dusza dziecięca, wtedy tak związana... Ona vnímala, że diabol ma powiązał. Ona odczuwała, że to szatan e, mnie powiązał. Na to, aby som ja nigdy pastierom, e, kazatelom nie mogł być. Po to, żebym nigdy nie został pastorem. A skutočnosť bola taká, že už v 15 rokoch svojho života som sa zajakával. I rzeczywiście, e, mając 15 lat, jąkałem się. A viete si predstaviť zajakavého kazateľa? Czy potrafíte sobie wyobrazić pastora, który si jonka. Takže diabol skutočne urobil všetko preto, aby związał môj život. Takže szatan rzeczywiście učinil wszystko po to, aby związać moje życie. A e, moja matka tu moju zlost riešila tým, że ma bila. I moja mama rozwiązywała właśnie e, to moje nieposłuszeństwo w ten sposób, że mnie biła, karała. Prečítala si biblický veršík. Prečítala e, wiersz z Biblii. A tam e, to tak stálo, že neodnímaj od chlapca palice. I tam właśnie było napisane, że nie od chłopca swoją laskę. A ona to zobrala veľmi vážne. I ona potraktowała to bardzo poważnie. A vždy doma na skrini hore wisel koniec prútika. I zawsze w domu, na szafie, e, tam na górze e, widniał taki koniec takiego prętu. A ja som strasznie nienawidział tu palicę. Ja znienawidziłem właśnie ten prąd. Wżdy som sa tak złośnie díval na tú palicu. Zawsze tak ze złością patrzyłem tam w górę właśnie. A keď som prišiel domov A kiedy wróciłem do domu a niečo som vyviedol, i coś właśnie przeskrobałem, tak matka chytila tú palicu a ja nie ma zmastila. to mama chwyciła tę laskę i porządnie mi sprawiła mi porządne lanie. A e, viete, ale každý deň sa našlo, prečo ma I wiecie, każdego dnia znalazł się powód, dlaczego powinienem otrzymać takie lanie. A keď som jeden deň nedostal, tak som sa pýtal, čo je dnes Božieho tela? <laughs> I kiedy akurat dzisiaj nie otrzymałem lania, to pytałem, jakie święto jest dzisiaj, czy Boże Ciało, czy co? <laughs> Także e, skutecznie są, bo każdy dzień bity. A więc rzeczywiście otrzymałem, każdy dzień otrzymywałem lanie. A moja matka myślała na to, że ma ślubiła Panu. I moja mama właśnie myślała o tym, że obiecała mnie dla Pana. Ale widziała, że cały mój żywot się ubiera innym smerem. Ale widziała, że całe moje życie zmierza w zupełnie innym kierunku. Kiedy było bardzo piękne počasie. Kiedy była dobra pogoda. A nigdzie nie było blata. I nigdzie nie było błota na ulicy. Przyszedł sam domów cały zamazany. To przyszedłem cały brudny od błota. A moja matka zapyta, synu, gdzie I moja tak mama pyta, synu, gdzie tak się wymazałeś? Wszak nie, to nigdzie blata. Przecież nigdzie nie ma błota. A ja sam powiedział, o, ciobi nie ma mieć kalendarza. Ja mówię, jak to, że nie ma? Trzeba tylko poszukać. Także wżdy są mnie gdzie skończył takiej sytuacji. Zawsze właśnie tak się zakończyła. Te każda z tych sytuacji. Że palica mala swoją pracę. Że zawsze laska wykonywała swoje zadanie. No a w naszym dworze, pretože sme bywali na dziedzinie. I na naszym dworze, ponieważ mieszkaliśmy na wiosce. Tak e, rasli orgowani. E, to rosły bzy, krzaki bzu. a to veľmi dobre voňalo. Bardzo dobrze to opachňalo. Vtedy, keď to kvitlo. Vtedy, keď to kvitlo. Aj teraz, keď e, tu kážem u, vami, u vás, tak je čas týchto orgovanów. Właśnie teraz, kiedy kwitną. tutaj głoszę u was, to właśnie jest czas, kiedy właśnie e, te bzy rozkwitają. A e, ja som predsa nenávidel tieto e, Ale pomimo tego znienawidziłem właśnie te bzy. Lebo e, tam to było wszystko to boli te palice, które tam stali. Ponieważ to wszystko, co nam wyrastało, te gałęzie, to były laski. <laughs> A keď som prišiel domov a uvidel som celý, celé to vojsko tých palíc <laughs> vo dvore. Kedy vrúčim do domu i zobaczyłem celý ten lás takých tých lásek <laughs> rostnúcich. Tak, tak som si pomyslel, že to všetko čaká na môj zadok. To vlastne tak myślałem, že to všetko čaká vlastne na môj tyvek. <laughs> Takže takto prebiehalo to moje detstvo. A więc tak mijalo moje dedinstvo. Ale 15 rokoch mojho života ale v 15 latách mojego życia jeden z moich priateľov ma povolal pod zvuk Božieho slova. Pewien z moich przyjaciół zaprosił mnie, by słuchać Słowa Bożego. A vedel som, že aký, aký neposlušný bol tento môj kamarát. Ja wiedziałem o tym, że ten mój kolega również był takim nieposłusznym dzieckiem. Však spolu sme robili všetky tie huncúctva. Przecież <laughs> razem po prostu e, broiliśmy. <laughs> A e, on mi povie, vieš čo, dnes večer je evangelizácia, poď do zhromaždenia. A on mi povedal, vieš co, dzisiaj večerom jest evangelizácia. chodź razem ze mnou na to naboženstvo. A ja mu hovorím, a čo sa ti stalo? Ja hovorím, a co sa ti stalo? A on hovorí, poď, popočúvaj. A on mi chodź, po prostu Tak poslúchal som ho aj v zlom. A więc posłuchałem, kiedy e, robił zło. Tak teraz są posłuch live dobro. Więc teraz posłuchałem go również, kiedy zaproponował mi to dobro. Przyszedł sam na ewangelizacyjne sromażdżenie. Przyszedłem na nabożeństwo ewangelizacyjne. A jak sam wstąpił do miejscowości, już sam w nim przytomność Ducha Świętego. I kiedy wszedłem już do środka, do kaplicy, odczuwałem obecność Ducha Świętego. A poczuwał są Boże Słowo. I słuchałem Słowa Bożego. Počul som tak kazać Božie slovo, ako som ešte predtým nikdy nepočul. Słyszałem Słowo Boże zwiastowane w ten sposób, w jaki sposób nigdy wcześniej go nie słyszałem. Duch Svetý zostupo, zostúpil a položil predo mňa zrkadlo. I Duch Święty stąpił i położył przede mnie lustro. A toto zrkadlo Słowa Božieho hovorilo wszystko o mnie. I to lustro Słowa Bożego pokazywało wszystko, co jest na, na mnie. Videl som svoj život, ako je skazený. Videl som svoje žitie zepsute. Videl som, ako, ako nedokážem bez Boha žiť. Widziałem, jak nie potrafię żyć dłużej bez Boga. A videl som, že stále postupujem v hriechu a v zlom. I widziałem, že ciągle brne głębiej i głębiej v grzech i v zlo. A kazateľ dal na konci sromaždenia výzvu. I ten pastor e, zavezval na koncu náboženstva. A ja som povedal, Panie Ježišu, ja Ci odozdávam svoj život. I powiedziałem wtedy, Panie Jezu, ja oddaję Ci swoje życie. A vďaka Pánu Ježišovi mnoho diabolo zo mňa povyskakovalo. I <clears throat> dzięki Panu Jezusowi e, wiele złego ze mnie wyszło wtedy. A w moim sercu nastąpiła tużba po nim. I w moim sercu nastąpiło takie pragnienie po Bogu. E, Y, wtedy sam się pokrstić Wtedy na wyznanie swojej wiary. Przyjąłem chrzest jako wyznanie swojej wiary. A wtedy przystąpił ten brat, który powiedział. I wtedy przyszedł do mnie ten brat, który powiedział. Kiedy si bol malý chlapček, povedal si, že preto że nie możesz być kazateľom. Kiedy byłeś młody chłopcem, to powiedziałeś, że dlatego płaczesz, że nie możesz zostać pastorem. A ja to tak vnímam, že to bola prorocká reč z tvojich úst. I ja to v ten sposób odczuwam. On mówi, że to była taka mowa prorocza z twoich ust. Pamätaj na to, že Boh ťa bude volať do služby. Pamiętaj o tym, że Pan Bóg powoła cię do svojej služby. A tak, keď som skončil strednú školu, A tak kiedy skończyłem e, liceum, tak som sa hlásil na teológiu v Bratislave. e, chciałem studiować właśnie na teologii v Bratislave. Ale komuniści powiedali, o kdeže, Ale ty, ty nebudeš povedali, kazateľ. ty nie będziesz pastorem. A e, tak są e, bol z A więc byłem zawiedziony tym. A myślałem sobie, że Pan Bóg ma nie chce w tej to służbie. Ja myślałem, że po prostu Pan Bóg nie chce, żebym właśnie w ten sposób mu służył. Ale Pan Bóg ma przyprawował. Ale Pan Bóg wtedy mnie przygotowywał. On ma zobrał do swojej własnej teologii. On mnie wziął do swojej własnej szkoły teologicznej. A vyučoval ma. I nauczał mnie. A veľmi zvláštnym spôsobom. I bardzo szczególnym sposobem. Uczył ma żyć z viery. Nauczał mnie, jak żyć z wiary. Wtedy som sa już ożenił jako 20 roczny. Wtedy już e, byłem żonaty, e, ożeniłem się mając 20 lat. A nie mieliśmy gdzie bývať. Nie mieliśmy gdzie mieszkać. A tak są sa modlil. A więc modliłem się. A prosił są pana. I prosiłem Pana, Panie, y, mi, co mam robić. Panie pokaż mi, co mam zrobić. Y, mam mám dom, Czy mam budować dom, Albo na nějaký jiný způsob mám žít. Albo jakoś inaczej powinienem zapewnić sobie mieszkanie. A kiedy som sa pána pýtal na to, že či mám stawać dom. A kiedy właśnie pytałem pana o to, czy powinienem wybudować dom. Na kolenách som sa modlil. Na kolanach modliłem się. Čítam si Božie slovo. Czytam słowo Boże. A naraz mocnie ku mnie prehovorilo. I to słowo bardzo mocno do mnie przemówiło. Nie Boh svojho ľudu. Pan Bóg nie zostawi swój a viete, mal som asi e, hodnotu 100 euro. V kieszeni. kieszeni. Miałem, wiecie, v kieszeni um, banknot o równowartości 100 euro. A vyskočil som zo svojich kolien. Vyskočujem vtedy z kolan. A idem za svojou manželkou. I przychodzę do svojej žony A hovorím, žena moja, pán Boh mi povedal, že bude so mnou. I mówię do niej, żono moja, Pan Bóg obiecał mi, że będzie ze mną. że będę stawać dom, że będę budował dom a że ma pożegna i że mnie pobłogosławi. A moja mężelka mała wielką dłoweru Boha. Moja żona miała takie wielkie zaufanie w Panu. A mała dłoweru aj ku mnie. I miała również zaufanie względem mnie. A ona mówi, tak jest dobre, kiedy ci to Pan zlubił. I ona mówi, to dobrze, kiedy Pan Ci obiecał. Tak on swoje słowo aj dodrży. To on dotrzyma, jest wierny swojemu słowu. E, nebudem vám hovoriť podrobnosti. Nie będę wam mówił o szczegółach, Ale v skutočnosti som mal len tú hodnotu, ale rzeczywiście miałem właśnie tyle pieniędzy. asi v tej hodnote, ako je 100 eur. Właśnie mniej więcej 100 euro miałem w kieszeni. V takej hodnote, wtedy ešte neboli eurá. W- Właśnie w takiej, w takiej, taką wartość miałem w kieszeni. A pán Boh za 6 rokov I Pan Bóg za 6 lat dal, że stał kompletny celý mój dom. pozwolił, że y, mój dom został wykończony. Keby wam vám te boże dziwy divy a zázraky, Gdybym Wam opowiadał o tych Bożych cudach, Są neuveriteľné. to są one nie do uwierzenia. Keď došli moje możliwości? Kiedy już skończyły się moje możliwości, tak pán Boh mi poslal človeka. To no, pán Boh poslal mi človeka. Ktorý hovorí, počúvaj, budú asanovať jeden krásny nový dom. Ktorý mluví, súhaj, będą búžiť pewien nový, ładny dom. Pretože tam budú stavať e, činžiaky. Ponieważ budú tam budovali e, domy mieškálne. A ak by si chcel, môžeš si ho komplet rozobrať. Jeżeli chceš, to môžeš celkovite E, po prostu wziąć sobie wszystkie cegły A, z niego. Ale musisz to do zakładu rozebrać. Ale... ale musisz zupełnie to rozebrać, ten dom. Všetok materiał. A więc wszystek materiał. Som zyskał właśnie tam. Ja zyskałem właśnie z tego. A potem, kiedy som przyprawił zakład, A potem, kiedy przygotowałem fundamenty. Ja sam był zupełnie już bez peniazy. To już moje środki się skończyły. Przyszedł jeden riaditeľ uczyliścia za mną. To przychodzi pewien dyrektor e, szkoły do mnie. A mówi, e, poczuwam, że idziesz stawać dom. I mówi, słyszałem, że zamierzasz budować dom. A my mamy wielki problem. My mamy wielki problem. Potrzebowalibyśmy uczniów niegdzie wyuczować, stawać obwodowe mury. My byśmy potrzebowali, żeby właśnie nasi uczniowie uczyli się budować właśnie takie mury. <laughs> a hovorím, pozrite sa, tu mám plány. Ja mówię, popáčte, tu sú plány. Tu je materiál Tu jest materiál. a učte sa podľa plánu. i učte sa, ale według planów. A vlastne takto som mal postavený celý dom. I vlastne v ten spôsob zostal mi Vybudovaný celý ten dom. To są nieuwieritelne rzeczy. To są rzeczy nie do uwierzenia. Nikdy som tieto veci sám nevyhľadával. Nikdy sám nie wyszukiwałem takich rzeczy. Ale za mnou prichádzali tyto ľudia. Ale właśnie ci ludzie przychodzili do mnie. A Bóg budoval mój dom. I Pan Bóg budoval mój dom. Po sześciu rokoch. po sześciu latach kompletnie stał postawiony. Stał on całkowicie vybudovaný i umeblowany. A Pan Bóg svoje slovo dodržal. I Pan Bóg dotrzymał swoje że słowo. On swój lud nigdy nie opuści. Że on nigdy nie opuści swój lud. A wtedy, kiedy sam już dokończył ten dom. A wtedy, kiedy kończyłem już budowę. A już sam robił ty, tu u fasadu. I e, już e, robiłem taką zewnętrzną, e, zewnętrzne sprawy na budowie. Mal leszenie około domu. to miałem, jak to jest po polsku? ta konstrukcja, która, na, która pomaga. Stała taka, słowo mi uciekło, rusztowanie, o, rusztowanie stało koło mego domu. Tak, e, e, jednego dnia, ako są tam pracowała, a To pewnego dnia, kiedy tam właśnie pracowałem i kończyłem już swoją pracę, tak są sa chytil jednego takiego żelaza, lebo som sa potkol to chwyciłem się na- takiego żelaza, ponieważ trochę się potknąłem tam na górze. a naraz to e, to żelazo nie było upewnione. Nagle to żelazo nie było e, niczym wzmocnione. Sa uwolniło, a ja są spadł dole z wyżki. I wiecie, to się e, poluzowało i ja upadłem z góry na dół. wtedy sam si właśnie uświadomił. I wtedy uświadomiłem sobie, że to to jest właśnie koniec. Że to jest właściwie mój koniec. Za, za tą chwileczkę właśnie, jako keby zastał czas. Właśnie w tym momencie jakby czas się zatrzymał a naraz prešlo mojou myslou všetko to úsilie, všetko, všetka tá práca, všetka tá, e, ten zápas života. I nagle w moich myślach stanęło cała ta walka w życiu, wszystko to, co się wydarzyło, e, to, co chciałem zrobić. A uświadomił sam si, że teraz, kiedy padniem... I uświadomiłem sobie, że teraz, kiedy ja upadnę... Lebo som leciał dole na chrbát. Ponieważ leciałem e, na plecy. E, że dopadniem na te, na te ulomki. Że po prostu e, spadnę tam na te gruzy, które są A że mój, koło domu. Mój dryk będzie pre, e, prelomeny. I kręgosłup mi się połamie. A e, wiedział som, że to jest koniec. I wiedziałem, że to jest już mój koniec. Ale tak som vzdychol e, k pánu. Ale tak wyschnąłem do Pana. A kiedy som dopadł a kiedy właśnie już upadłem na ziemię? Gdybyście hľadali okolo całej stavby takie miejsce, to gdybyście tylko poszukali około całej budowy właśnie takie miejsce, e, takie wchodne miejsce na spadność. Stosowne miejsce do tego, by upaść z góry. <laughs> tak byście nie našli. To byście nie znaleźli takiego. Mam są taki pocit, ako keby są do dłoni. bo spadł. Miałem takie odczucie, jakbym do czyjś dłoni po prostu moje ciało upadło. Ale ten e, úder byl velký a vyrazilo mi dých. Ale jednak to uderzenie było ogromne i po prostu straciłem oddech, nie mogłem oddychać. A začal jsem e, sa Zacząłem się krztusić i umierać. A wtedy som si uvedomil, že bez pomoci tu mi je koniec. I wtedy uświadomiłem sobie, że bez pomocy po prostu zakończę swoje życie. A tak som mal túžbu na kolena. Więc miałem pragnienie, by e, uklęknąć na kolana. Som, e, otočil som sa na brucho, Odwróciłem się na brzuch, skrčil som pod seba kolena e, podkurczyłem kolana a myślałem som, tak to dokončím. i myślałem, że w ten sposób właśnie skończę moje życie. Ale kolenami som si potlačil pľúca Ale właśnie e, tymi kolanami jakby Ścisz- nacisnąłem na płuca a zaczął som dýchať. i wtedy zacząłem oddychać. A wtedy som e, Počul taki vnútorný hlas. I wtedy słyszałem taki wewnętrzny głos. Przez hlas mojego świadomia. Przez głos mojego sumienia. Na kolenách sa nezomiera. Na kolanách się nie Na kolenách sa žije. Na kolanách się żyje. Haleluja. Vďaka Pánu Ježišovi. Dzięki Panu Jezusowi. Że On zachował cały mój żywot. Że On zachował całe moje życie. A e, potom prišiel čas. A potem przyszedł czas. Keď už som dokončoval dom. Kiedy już kończyłem budowę mego domu. A wiecie, już są weszal zaculony, pięknie zariadziony. I wiecie, wszystko. już wieszałem firanki, wszystko ładnie w domu um, meblowałem. A wtedy Duch Święty sama opytał. Wtedy Duch Święty zadał mi pytanie. Aleksander, si ochotny to to wszystko niechać pre mnie? Aleksander, czy jesteś gotowy to wszystko zostawić dla mnie? Wiecie si przedstawić, tie roky zápasu za to, aby sme mali svoje bývanie. Potraficie sobie wyobrazić te lata walki o to, by w ogóle mieć gdzie mieszkać. Wtedy som povedal, Pani Ježišu, Wtedy powiedziałem, Panie Jezu, Ty si oveľa krajšie príbytky opustil pre mňa a pre nás všetkých hriešnikov. Ty opuściłeś o wiele piękniejsze, cudowniejsze przybytki dla mnie i dla nas, grzeszników. Toto sa nedá k tomu ani porovnať, čo si ty opustil pre nás v nebi. To, co ty opuściłeś z powodu nas tam w niebie, nie można nawet do tego porównać. Ty wiesz, że som pripravený ty toto wiesz, że wszystko jestem nechať. przygotowany to wszystko zostawić. Keď ma ty povoláš do swojej służby. Kiedy ty powołasz mnie do swojej służby. A tak Pan Bóg to zobrał ważnie. I wtedy Pan Bóg potraktował to poważnie. E, nie, nejaký veriaci ľudia išli autom okolo. Jacyś ludzie wierzący e, jechali samochodem. Zastali przed naszym domem. Zatrzymali się przed naszym domem. A pytali się okolo idących, że gdzie bywa Aleksander Barkot. I właśnie pytali ludzi, którzy szli e, po chodniku, gdzie mieszka Aleksander Barkoci. Povedali im, zastaliście przed jego domem. I oni odpowiedzieli po prostu, tutaj mieszka. Zatrzymaliście się przed jego domem. Poszli dnu. Vešli do środka a povedali mi, i powiedzieli do mnie, brat Aleksander, bracie Aleksandrze, prichádzame z juhu Slovenska, przychodzimy z południa Słowacji, modlili sme sa, modliliśmy się, postili sme sa, pościliśmy, a Pán Boh nám zjavil, i Pan Bóg nám objavil, že ty, ty, náš by, ty máš byť našim kazateľom, pastierom. že ty, właśnie ty máš byť našim e, pastorem. A my len toľko chceme od teba vedieť. I my tylko tyle chcemy wiedzieć od ciebie. Či áno, alebo nie. Czy tak, albo nie. A to bolo už wtedy, keď som akorát ten dom ukončil. I to właśnie był moment, kiedy zakończyłem budowę mojego domu. A wtedy som sa rozplakal. Wtedy rozpłakałem się. A hovorím, celý svoj život som na túto chvíľu čakal. I mówię, przez całe swoje życie czekałem właśnie na ten moment keď ma Boh povolá do jeho služby. Keďže Pán Boh povolá mne do svojej služby. Ja ešte zatiaľ neviem, či to má, má byť to miesto, kde ma vyvoláte. Ja ešte neviem, či to má byť dokładnie to miejsce, kde vy mnie wzywacie. Ale svojmu pánovi aj pred vami teraz hovorím, že áno, som pripravený. Ale mówię do swego pána i mówię też przed vami, tak, jestem gotowy. A Pan Bóg skutecznie mi ukazał, że moje, moje miejsce jest na juhu. I Pan Bóg rzeczywiście pokazał mi, że moje miejsce to jest na południu. Ale kiedy poznacie Slovensko, wiecie, że na e, na tej jużnej granicy e, tam wiele, veľmi wiele Maďarów býva. Ale jeżeli ktoś z was zna <clears throat> Słowację, to wie o tym, że na granicy południowej bardzo wiele Węgrów tam mieszka na Słowacji. A ja som wiedział, że idę do prostredia, gdzie będę potrzebować veľmi maďarski jazyk. I ja wiedziałem, że właśnie będę się poruszał w okolicy, gdzie będę potrzebował języka węgierskiego. A ja som nevedel po maďarsky. Ja nie potrafiłem ani słowa powiedzieć po węgiersku. Niečo som rozumiał. Coś tam rozumiałem. Ale nie odważyłby som sa bol hovoriť. Ale nie byłem na tyle odważny, żeby coś mówić, coś powiedzieć. A tak som sa začal modliť. A więc zacząłem się modlić. V pláči som prosil Boha. V pláču prosím pána. Na svojich kolenách na svojich som volal kolánach. na Pána. Volám do pána. Pane, Ty ma posielaš tam, kde medzi tých ľudí toho jazyka, ktoré ja neovládam. Pane, Ty posielaš mne tam, do tých ľudí, do tego jazyka, ktorého ja neznám. Ale ja ťa prosím, Ale ja ťa proszę, daruj mi tento jazyk. daj mi ten jazyk. A bolo to zvláštne, I to bolo bardzo szczególne, że jeszcze są nie neodišiel tam na juh, że jeszcze nie wyjechałem na południe, ale jak som chodził domov w autobuse a drżał sa to drž držadla, ale kiedy wracałem do domu e, autobusem, to trzymałem się e, właśnie tej rurki w autobusie, tak Duch Święty zostupował na mnie. to Duch Święty stępował wtedy na mnie A płakał som. i płakałem. Celý czas, jak som išiel domov tym autobusem. Przez całą drogę powrotną do domu tym autobusem. Duch Święty kazał ku mnie w maďarskiej. Duch Święty e, mówił kazanie do mojego serca w języku węgierskim. A celé tie vety, celé tie súvetia ostávali v mojom srdci. I wszystkie te słowa i zdania zostawały w moim sercu. Takže ja som sa naučil maďarský jazyk bez toho, že by som voľakedy kedy Y, drżał w ruke maďarsko słowenski słownik. A więc nauczyłem się języka węgierskiego, nie trzymając nigdy w swoich rękach słownika słowacko-węgierskiego. A potom ako 38 roczny, som išiel študovať do Budapešti. A potem, kiedy miałem 38 teologię. lat, <clears throat> pojechałem, żeby studiować szkołę teologiczną do Budapesztu. Kiedy som e, tam na tej škole e, zaczął komunikować, hovoriť. Kiedy właśnie tam w tej szkole zacząłem rozmawiać z nimi. oni povedali, že brat Alexander, toto nestačí táto reč na to, aby ste vy mohol študovať vysokú školu. To oni do mňa povedali, bratia Aleksandre, ale tyle, ile vieš, nevystarčí na to, si mógł vystudiovať to škole. A my máme tu skúsenosť, že máme tu Američanov, ktorí už 10 až 15 rokov žijú v Maďarsku a To jest straszna Madziarczyna. Mamy takie doświadczenie, że właśnie Amerykanie, którzy mieszkają na Węgrzech, uczą się przez 10-15 lat po węgiersku i okropnie im wychodzi. A hovorí, no ale my musimy e, preukazać na wysokiej szkole dobrą maďarčinu. Ale on mówi, no my musimy e, po prostu dbać o dobry język węgierski na szkole. A tak som ich uprosil a hovorím, ja urobím všetko preto. A więc prosiłem ich i mówię, zrobię wszystko po to. a verím, že aj Pán Boh mi pomôže. Vieš, že aj Pán Boh mi pomôže. Aby som mohol e, ukončiť e, túto vysokú školu. Žebym mógł zakończyć tę szkołę wyższą. A viete, čo sa stalo? I viete, čo sa vydarilo? Pán Boh sa veľmi oslávil. Pán Boh bardzo sa vyvyšil. Keď som končil a mal som e, vlastne obhajubu diplomovky. I kedy končil i vlastne e, broniłem swoją pracę dyplomową. tak e, mi navrhli e, ten e, ako druhý stupeň, ako hodnotenie. Nie najlepšie, ale Aha. o stupeň niżej. To zaproponowali mi ocenę nie tę najlepszą, tylko drugą najlepszą. A e, że, że proste aby som obhájil tú svoju diplomovku. I povedali mi po prostu, żebym e, obronił swoją pracę dyplomową. A keď som to obhajoval v maďarskom jazyku, A kiedy broniłem się właśnie w języku węgierskim, potom ma poslali von na 10 minút, to wtedy poprosili, żebym wyszedł na 10 minut a znovu ma tá komisia povolala dnu. Znovu komisia zaprosiła mnie do środka. Viete, ako to býva, povstali tí profesori. I wiecie, jak to zazwyczaj jest, profesorzy wstają. A ja som prišiel dnu. I ja przychodzę do środka. A dekan fakulty slávnostne e, začal svoju reč. I dziekan tego fakultetu tak bardzo wzniośle zaczął mówić. A hovoril, brat kiedy są przed niekoľkými rokmi z wami nie był rozprawał I osobnie. Mówi, bracie Barkoci, gdybym przed y, kilkoma laty nie rozmawiał z bratem osobiście. E, przez tłumacznika. Przez tłumacza. Tak by som neveril, że może się człowiek nauczyć tak krasnie maďarską To bym nigdy nie uwierzył, że ktoś obcy może nauczyć się języka węgierskiego. Także dnes ma Maďari nie rozoznają. Więc Węgrzy dzisiaj nie rozpoznają, mnie. Oni si myslia, že ja som Maďar. Oni myślą, że jestem Węgrem. <laughs> A vďaka pánu, že môžem w Maďarsku bez tłumocznika. I dzięki Panu, że na Węgrzech mogę właśnie bez tłumacza służyć. A wdzięka Panu, że w Polsku możemy z tłumacznikiem. A dzięki Panu również, że w Polsce mogę służyć z tłumaczem. <laughs> A są bardzo wdzięczni za Jestem brata bardzo Mateusza. za brata Mateusza Panu. Także potem są, tak to są dostal na juch Słowenska. A więc gdzie było potrzebne maďarskiego ten sposób znalazłem się na południu Słowacji, na południu Słowacji, kde potrzebowałem jazyka węgierskiego. A len čo som prišiel e, dole na ten juh. I tylko co dotarłem tam na to południe. Asi tri týždne od toho, jak som sa presťahoval. Chyba trzy tygodnie minęły od momentu, kiedy e, znowu umeblowaliśmy swoje mieszkanie. Już som slúžil aj v maďarskiej reči. To już usługiwałem w języku węgierskim. Pán Boh robí veľké divy. Pán Boh činí ogromné cuda. A pre mňa je to, viete, to bola moja teológia. I viete, vlastne taká bola moja teológia. Kde ma Pán Boh učil dôverovať jemu. Gdzie Pán Boh učil mne ufać jemu. E, k čomu by bol človeku aj teologický doktorát? Po co človekovi by bol navet doktorát z teológii? Ak sa ne, nenaučil dôverovať Pánu Bohu. Kdyby nenaučil sa ufať Pánu Bohu. A keď aj nemáš teológiu, a nawet jeżeli nie masz teologii, ale vec, že si v Božej škole, ale wiedz, że ty jesteś w Bożej szkole, že ty si v tej Božej że teológii. ty jesteś w Bożej teologii. Nechaj sa Bohom vyučovať. Zostaw się Bogiem nauczać. Nemysli si o sebe, že už niečo vieš. Nie myśl o sobie, że coś już wiesz. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu. Upokorz się pod mocną Bożą ręką. A on ťa povýši a svojim on cię časom. wywyższy w swoim czasie. On e, on má zvláštne svoje spôsoby. On má také čekavé svoje sposoby. A to najdôležitejšie je dôverovať Bohu. I to najważniejsze jest ufać Bogu. E, učiť sa počúvať na jeho hlas. Učiť sa slúchať jeho głosu. Učiť sa byť vedený ním. Učiť sa byť prowadzonym przez niego. A wtedy, keď toto sa učíme, I wtedy, kiedy to się właśnie uczymy, zakúšame veľké skutky Božie. to doświadczamy ogromne Boże dzieła. Tak, tylko e, nieco z mojej służby. A więc tyle, o tyle o mnie, o mojej służbie. Nie chcę, co mam Kazać tu o Nie chciałem dzisiaj usługiwać o sobie. Ale prišiel som vám zvestovať Pána Ježiša Ale przyszedłem wam głosić Pana Jezusa Chrystusa. A verím, że w tych świadectwach, które są wam vám I wierzę, że nawet przez te świadectwa, które usłyszeliście, ste mohli uvidieť Pána Ježiša. Mogliście zobaczyć tam Pana Jezusa. To jest wszystko jego łaska. To wszystko jest jego miłość. To jego wierność. To jest jego wierność. Ktorou sa skláňa ku svojim dietkam. Przez którą on skłania się do swoich dzieci jeszcze zna tylko. Może jeszcze tyle? Że e, ako som si vybral manželku. W jaki sposób znalazłem sobie żonę? E, wiecie, był som młody e, człowiek, wiecie, który... Byłem młodym człowiekiem. Który som wiedział, co jest piękne. I wiedziałem, co jest ładne. A... <laughs> Ale predsa som veľmi túžil potom, aby Pán Boh mi vybral manžel? Ale pomimo tego bardzo pragnąłem tego, żeby to Pan Bóg mi wybrał żonę. Aby som to nebol ja, ktorý Pánu Bohu naservírujem. Pane Bože, e, takéto alebo e, onaké dievča mi daj. Żeby to nie byłem ja, który powie, Panie Boże, daj mi <clears throat> właśnie taką dziewczynę albo taką dziewczynę. Ale, pa, Panie Boże, Ty najlepsze wiesz które jest to dziewczę, które Ale, mnie najwodzi. Panie Boże, Ty najlepiej wiesz, która ta dziewczyna właśnie najlepiej pasuje do mnie, odpowiada mi. A modlił za to I modliłem się właśnie ale, w tej sprawie. Ale za to są mal nieco wyhliadnute. Ale miałem już, już tam coś na oku. A było to piękne dziewczę. I ona była naprawdę e, ładną dziewczyną. Duchowne dziewczę. Była duchową osobą. Pekne sa vedela modliť. E, potrafiła się modlić. Pekné svedectvá hovorila. E, potrafiła zaświadczyć innym. A ja som si ju vedel predstaviť ako svoju manželku. Ja potrafiłem sobie wyobrazić ją po swoim boku. Ale som sa bál sám, e, sám si wziąć niečo. Ale bałem się sam od siebie wziąć coś dla siebie. E, a to preto, že som vedel, že e, keď Boh mi vybere, tak to bude to najlepšie. Ponieważ wiedziałem, że kiedy to Pan Bóg dokona wyboru, to będzie ten najlepszy wybór. A e, tak som sa pýtal pana. A więc pytałem Pana. A Božia odpowiedź prišla nie. I Boża odpowiedź nadeszła, ale była ona nie. Hm. A niektorí moji priatelia mi hovorili, ale to tak nemáš e, zobrať, chod za ňou a uvidíš. Však... <laughs> A niektórzy koledzy do mnie mówili, ale przecież nie można w ten sposób do tego podchodzić, przecież podejš do niej i porozmawiaj. A keď som jej to povedal... A kiedy powiedziałem jej o tym? Veľké oči na mňa. To takie oczy na mnie zrobiła? A hovorila nie. I mówi nie. A dostal som riadne košom. I koszem dostałem. <laughs> <laughs> A tak som si povedal, že ostaniem kawalerą. I <laughs> powiedziałem do siebie, że no zostanę takim starym młodzieńcem, kawalerem. <laughs> Ale Pan Bóg nie miał takie to plany so mną. Ale Pan Bóg nie miał takich planów względem mnie. A e, wszystkie dziewczata sama bali. Wszystkie dziewczyny bały się mnie. Lebo są był taki ważny chrześcijanin. Ponieważ byłem taki, wiecie, poważny chrześcijanin. A ale jedno jedyne dziewczę sama nie bała. Ale jedna jedyna dziewczyna nie bała się mnie. A y, to jest teraz ja moja manżelka. Właśnie ona jest dzisiaj moją żoną. A y, ja sam się jej, e, dziwił sam się tomu, że jak jest to możne, że wszyscy mają taki respekt, taki strach przed mną. Ja właśnie zast no. zastanawiałem się, dlaczego wszystkie te dziewczyny miały taki respekt w stosunku do mnie, taki aż strach, tak bały się bardzo mnie. A, y, a prečo toto dievča nie? Dlaczego ta dziewczyna nie? Potom som pochopil z Božieho slova, A potem zrozumiałem ze Słowa Bożego, že dokonalá láska że vyháňa strach. doskonała miłość wypędza strach. A to sa skutočne I to rzeczywiście tak to się właśnie przejawiło. 33 rokov žijeme spolu Już jesteśmy małżeństwem przez 33 lat a skutočne ma dokonalą lasku ta do moja I żena. rzeczywiście moja żona ma taką doskonałą miłość względem mnie. A jaką mam ja lasku, to byście sam musieli opytać jej. <laughs> jaką ja mam miłość w stosunku do niej, to jej zapytajcie. Ale mogę wam wyznać, że som był jej wernym manżelom. Ale mogę wam wyznać, że zostałem jej wierny. A że skutecznie Pan Jezus cały czas chronił ten to nasz. I że rzeczywiście Pan Jezus przez cały ten czas chronił, zachował e, tę naszą relację plánovali sme tri deti. Naplanowaliśmy sobie trzy dzieci. A keď pán Boh e, videl, a- s akou radosťou sme tie tri deti A kiedy Pan Bóg widział, z jaką radością przyjęliśmy tę trójkę, tak nám ešte tri to pridal. dodał, mi jeszcze, dodał nam jeszcze kolejne trzy. Takže máme šesť detí, A więc mamy sześcioro dzieci. A týchto šest detí skutočne Pán Boh mimoriadne pożegnał. I właśnie te moje dzieciaki Pan Bóg szczególnie pobłogosławił. E, mam dwie cerki a czterech synów. Mam dwie córki i czterech synów. O týchto veciach vám ešte niekedy inokedy porozprávam. Może innym razem poopowiadam wam właśnie o tych rzeczach. Nie wiem, czy byśmy si nie mogli urobić 5 minut przestawki. Myślę, że przerwa 5-minutowa mogłaby być teraz. A alebo nejak ináč, na brata pastora teraz nechám.